Bismillahi kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Wadhariyati dharwa, na hapa kwa pepo zinazotawanya. Falhamilati wiqra, na zinazobeba mizigo. Faljariyati yusra, na zinazokwenda kwa wepesi. Falmuqassimati amra, na zinazogawanya kwa amri. Inna tuaduna la sadiq hakika mnayoahidiwa bila shaka ni kweli. Wa inna ad-dina lawaqi', na kwa hakika malipo bila shaka yatatokea. Was-samaa'i dhatil hubuk, na hapa kwa mbingu zenye njia. Innakum la fi qawlin mukhtalif Hakika nyinyi bila shaka mmo katika kauli inayohitalifiana. Yufaku anhu man ufik anageuzwa kutokana na haki mwenye kugeuzwa. qutilal kharrasun wazushi wameangamizwa. Alladhina hum fi ghamratin sahun, ambao wameghafilika katika ujinga. Yasaluna ayyana yawmuddin, wanauliza ni lini hiyo siku ya malipo. Yawmahum 'alan nari yuftanun hiyo ni siku watakayoadhibiwa motoni. Dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tastajilun, onjeni adhabu yenu, haya ndiyo mliokuwa mkiahimiza. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun Hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani na chemchem. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Wanapokea aliyowapa Mola wao mlezi. Kwa hakika hao walikuwa kabla ya haya wakifanya mema. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un walikuwa wakilala kidogo tu usiku. Wa bil ashari hum yastaghfirun, na kabla ya alfajiri wakiomba maghfira. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, na katika mali yao ipo haki ya mwenye kuomba na asiyeomba. Wa fil ardi ayatun lil muqinin na katika ardhi zipo ishara kwa wenye yakini wa fi anfusikum afala tubsirun na pia katika nafsi zenu je amoni wa fi samai rizqukum wa ma tuadun na katika mbingu ziko riziki zenu na mlioahidiwa fa rabbis samai wal ardi لحق مثل ما أنكم تنطقون basi naapa kwa Mola mlezi wa mbingu na ardhi hakika haya ni kweli kama ilivyo kweli kuwa nyinyi mnasema الله أكبر الله أكبر لا Suratu Dhariyat imeteremka maka. Sura hii imeanza kwa kiapo cha ukweli wa kufufuliwa na kutokea malipo. Kisha ikafuatisha kwa kiapo kingine juu ya ubabaishi ya wanaokanya katika maneno yao juu ya mtume wa Mwenyezi Mungu na juu ya Qur'ani tukufu. Kisha ikaingia kuwaonya wanaokanya kuwa watapata mwisho muovu katika akhirah. Tena ikaeleza walioahidiwa wacha Mungu katika malipo ya vitendo vyao vyema walivyovitanguliza duniani. Kisha ikawazindua watu wazingatie ishara za Mwenyezi Mungu katika kuumba kwake na katika nafsi zao na katika mambo ya ufundi wa ajabu na uzuri wa umbo aliouweka humo. Na ikasimulia kisa cha Ibrahim na wageni wake malaika kisha ikaeleza hali za baadhi ya mataifa na maangamizo yaliyowasibu kwa kuwakadhibisha manabii wao. Kisha ikaashiria kwa jumla baadhi ya ishara za uumbaji na ikahimiza watu warejee kwa Mwenyezi Mungu na wamwabudu yeye peke yake ambaye hayo ndiyo makusudi ya kuumbwa majini na watu. Na sura ikahitimisha kwa kuwaonya wanaomkadhibisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kuwa watapata adhabu iliyokwisha wapata kaumu za kabla yao. Ninaapa kwa pepo zinazotimua mawingu, zikayasukumiza kwa nguvu huku zikibeba mizigo mizito ya maji, zikawa zinakwenda kwa wepesi kwa amri ya Mwenyezi Mungu, zikawa zinagawanya riziki kwa mpendaye Mwenyezi Mungu. Hakika hayo mnayoahidiwa nayo ya kufufuliwa na mengineyo ni hakika ya kweli itayotokea na kwamba kwa yakini malipo kwa vitendo vyenu yatakuwa tu hapana hivi wala hivi. Ninaapa kwa mbingu zenye njia zilizowekwa barabara kwamba nyinyi msemapo mnayoyasema ni maneno kuungana. Wacha kuamini hiyo ahadi ya kweli na malipo yatakayokuwa huyo anayeacha kwa sababu wamehiari kufuata pumbao la nafsi yake kuliko akili yake. Wameteketea waongo wanaosema katika habari za kiyama kuwa ni mambo ya dhana na kukisia tu ambao kwamba wamezamishwa katika ujinga, wameghafilika na reli yakini. Wanauliza kwa kejeli kwa kuwa wanaona hayawi hayo. Lini itakuwa hiyo siku ya malipo? Siku wataposimamishwa motoni wakichomwa. Wataambiwa onjeni adhabu yenu hii ambayo duniani mlikuwa mkihimiza iwe Hakika waliomtii Mwenyezi Mungu na wakamhofu watakuwa wanaemeka katika mabustani na chemchem za peponi ambazo haziwezi kusifika hakika yake. Wakipokea thawabu na takrima wanazopewa na Mola wao mlezi. Hakika hao kabla ya hapo walikuwa duniani ni wenye kufanya mambo mazuri kwa kutimiza waliotakiwa yafanye. Walikuwa kulala kwao usiku ni kuchache na wakikesha sana kwa ibada na mwishoni mwa usiku walikuwa wakiomba mafira. Na katika mali yao wakiweka fungu maalum lilothibiti kwa ajili ya wenye haja, wanaomba na wanaojizuilia kuomba kwa kujiteta. Na katika ardhi zipo dalili nyingi zilizo wazi zinazopelekea yakini kwa mwenye kuitafuta njia. Na hali kadhalika katika nafsi zenu zipo ishara zilizo wazi. Je, mmeghafilika nazo hamzioni? Na katika mbingu ipo amri ya riziki zenu na kukadiriwa mnayoahidiwa. Basi hapa kwa Mola mlezi wa mbingu na ardhi kwamba hakika yote hayo mnayoyakanya kuwa, yaani kufufuliwa, kulipwa, kuadhibiwa wanakukadhibisha na kuwalipa thawabu wacha Mungu. Yote hayo bila shaka ni ya kweli thabiti kama hivyo kusema kwenu ambako hamna shaka na kuwa mnasema.